naredno pitanje. Šta učiti od dova djeci kada idu na spavanje? Od onoga što je sunnet, da praksa je alaih sallatu sallam, da učim kul huvalla kubrum fal kubrum bin nas, ajetul kursi. Znači, to je od sura koje nad predspavanje trebamo učiti nad djetetom. Zadnje ajete mi suratul Bakara. Lillahi ma fi samavati wa ma fi l će znači, uđenjem tih sura, inša Allah, Allah subhanahu wa ta'ala štiti našu djecu i dove koje ali se to učio kod zaštite djece od toga. Udu bi kalimati Allahi ta'amati min šarni ma halak u dijelu zaštite svakog muslimana od šeha Kahtanija, naći ćemo dove kojima upravo štitimo sebe u raznim situacijama od onoga što se zove šeitanska spletka.